She likes the way I eat them. She likes the way I eat them. Yo, have got the sauce, bitch. They know I'm dental style. Young blood. Subukan tagusin ang akalang madali Bago pa lumalim, pinutulang ugat sa pilit Ang sariligin yung pinse Sinabi niya kinakinig in a minute Nataon na paskirig in a minute Padadaman ng kaluluwa kapag pinili Parang nasa'yo lahat pero walang fulfillment Burnout, pagod din ingatan ang sariling Di maglusan sa dami na gusto sa'kin na bumaxed up Mess up, pero di yun rason para di ayusin Ang mga sitwasyon ko na fuck up Bless this game Daming naligaw sa ruta parang maze Masaya na delikado dito sa'king lane Kung nila ano feel like Gucci Mane Di ba sa lokasyon ng pay Pwedeng lumayo ka sa'kin Alam kong kapag ka lang sa mga pake mo At walang interes sa pahaba pahabain Pisi sa tinatayo binuo ng dedikasyon na sa laro Pero hindi talaro amin Pwede kaming itawid sa kahirapan ng rap Galing sa kalsadang kaalaman Higit paro nakikita Ba't kailangan puro intensyon ng nakalikod Nang walang muling tiwalang madungisan Ah, they know I'm then toast na nagharap Alam sa panganib di na magsastatwa Di ang mawala na tamasa Para sa panandalian na ligaya Something's pulling me away Papunta sa'yo pero ang pentos na Di ba imang ilang ulit Only God can shut me down Masaya ka bang makita ko matalo O di mo lang kaya level alam mga ginawa ko Bago na parito, iho Ilang gabing walang tulog ang aking tinitiis sa kwarto Tutok sa papel Lumahawak ka pero so edi eh, na nasagip sa malaking pangarap at tapatin Ako Di man hangad dati sa'kin Pero ngayon ikaw ay napabili Bibilis ang makabawi Hugutin pangako na pako Ama namin gabayan ako sa mga lakad ko na alanganin Alam kong may limitasyon ng mga pagkamunti ko sa bangi Tumapit ang kamatayan ng trip lang Kumapit sa dala ko na hindi click bang Akaling kaluluwa na nakawin Binabalik mo para yung ligtas sa'min Gano kahaba distansya ng biyahe Kamatayan ng tikit sa garahe Habang buhay lalaban lalagari I pray for myself for you to keep it I don't wanna lose it, I'll prove it I cannot change my family Dumating panahon, need to keep my guard up Alert ko sa pangalan, di na masastatwa Di ang mawala na tamasa Para sa panandalian na ligaya Something's